بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa jumada alula mwaka wa 1444 katika darsa ya kitabu hadithu al-akhlaq fadilati shaykh عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تندلي أنا موضوع يا لا تغضب na tulifikia قول المصنف حفظه الله تعالى alipokuwa taja mifano ya namna alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam na rahma na rifq kwa watu قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إئذن لي بالزنا كجانا موجة لكم تومي صلى الله عليه وسلم أكمن بي يا رسول الله نبي إذني نيند نكفني وشافوا وزنا والعياذ بالله فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه مه أصحابا وكمولكي ولكجانا كمان نهاية مزيت وليزموم زنبير يمتوم صلى الله عليه وسلم سبها إلنغاني وكاتي الله سبحانه وتعالى من حرمي شيء بالي هذا وجاهليه walikuwa wajua kuwa kitendo hiki kichafu hakifai na walikuwa wanawake wa kijahilia wale ambao waitwa huru si watumwa hawakubali kitendo kama hiki sifah zina wal billah kuwa kikataa kabisa na Uislamu ulivyokuja ukazidi kutilia mkazo ili jambo hata qala Allah subhanahu wa ta'ala wala taqrabu zina la taqrabu ma qala wala taf'alu qala wala taqrabu zina maana chochote ambacho chakupelekea katika zina jiepushe nacho فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أذنه mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule kijana njoo karibu yangu fadana minhu qariban yule kijana akaja karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam qala fajalasa kisha akakaa karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam qala atuhibbuhu li ummika shakamuuliza swali je wapendelea mtu wazini na mamako mzazi bila shaka binadamu aliye na akili timamu jambo kama ile hawezi kulikubali wapendelea mtu amzinie mamako mzazi qala la wallahi ja'alani llahu fidaaka la wallahi siwezi kubali Allah nijalie mimi niwe fidia kwa ajili yako yani niko tayari kujitolea nife mimi kwa ajili yako ya Rasulullah siwezi kupendelea hilo jambo afanyiwe mama yangu mzazi قال ولا الناس يحبونه لامهاتهم na watu pia jambo hili hawapendelei mama zao fanyiwe kwa sababu yule unayekwenda kufanyia zina na yeye pengine ni mama yake mtu haridhii hilo jambo kwa kama vile wewe huridhii hili jambo kwa mama yako mzazi basi na wengine pia hawaridhii qala afatuhibbuhu libnatika ikiwa una mtoto wa kike je wapendelea mtu afanye uchafu wa zina na mtoto wako wa kike qala la wallahi ya rasulullah ja'alani Allahu fidaak la wallahi siwezi kuridhia na mimi ndio huambia vijana saa nyingine uwaona hapo wanyemelea nyemelea pale waambia mwapendelea dada zenu wafanywe hivi utaona wakimbia wakiambiwa hivyo eh kwa nini wafanye hivyo kwa dada za watu wapendelea binti yako mtu aje amfanyie hivyo pendelea jambo kama hilo kwa binti yako uliomzaa yule kijana akamwambia la ya rasulullah siwezi kupendelea hili qala wala nnasu yuhibbunahu libanatihim kadhalika watu wengine pia hawapendelei hili jambo afanyiwe mtu binti yake na yule mwanamke unayemfuata ni binti yake mtu kwa kama vile wewe una uchungu basi jiweke nafasi ya yule mtu na wengi katika vijana hawajiweki wao katika nafasi hizo na ndio maana waweza kumuona kijana hajali aingie katika huu uchafu wala hajali qala fatuhibbuhu liukhtika je wapendelea dada yako kiona dada dada yako wapendelea fanywe hivyo qala la wallahi ja'alani llahu fidaaka qala wala nnasu yuhibbunahu liakhawatihim watu pia wapendelei wafanyie hivyo dada zao qala fatuhibbuhu liammatik je wapendelea dada yake baba yako Kiswahili ammati umwita nani? Na shangazi. Na je, wapendelea shangazi yako afanyiwe uchafu huo? Qala la wallahi ja'alani Allahu fidaka La. Sikubali hilo. Wala silipendelea. Qala wala an-nasu yuhibbunahu li'ammatihim. Pia watu wengine hawapendelei shangazi zao wafanyiwe hivyo hakuna mtu apendelee hili jambo qala fatuhibbuhu li khalatika je wapendelea khalati yako afanyiwe hivyo yani ndugu yake mama yake umuita mama mdogo sio ah hata akiwa mkubwa mamako aitwa mama mdogo ah ايش اسمه aitwa mama mkubwa <laughs> سواحليه الله يعيننا طيب je wapendelea khalati yako tayib khala maarufa je wapendelea khalati yako afanyiwe hivyo قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم na watu pia hawapendelei khalati zao pia wafanyiwe hivyo قال فوضع يده عليه وقال رسول صلى الله عليه وسلم kwa huruma rahmatan bihi akamwekea mkono yule kijana kisha akasema Allahumma ighfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu Allahumma ighfir dhanbahu ewe Allah msamee yule kijana madhambi yake sababu madhambi yakiwa mengi ndio mtu huelekea katika kufanya uchafu kama huu اغفر wa وطهر qalbahu na umtakase umsafishe moyo wake asiwe na fikra chafu kama hizo wahassin farjahu na uhifadhi tupu yake asiingie kwenye uchafu hii dua iangalieni vizuri sana haswa vijana tumuombe sana hii dua Allah subhanahu wa ta'ala ni kama mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha sisi dua ya kuomba ili kujihifadhi naweza kusema Allahumma ighfir dhanbi وطهر قلبي وحصن فرجي فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء ودعاء نبارك يا دعاء متوم صلى الله عليه وسلم يلك جانا أكاوهان غلي كبيسة تشوت حرام Allah akamhifadhi na haramu huu ni mfano wa upole aliyokuwa nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huruma aliyokuwa nayo kwa watu sababu kiubinadamu masahaba walipomsikia huyu kijana akisema maneno haya wakamkemea na wewe unapomsikia mtu azungumza hivi utamkemea bila shaka maneno gani sazungumza lakini tizama alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam na ndiyo ikawa sababu ya yule kijana maisha yake kubadilika kwa mkao mmoja tu na akamwombea dua na ndio jana nikawa nasisitiza sana haswa wazazi watakikana wawaombee sana watoto wao dua kama hii Allah awahifadhi kwa sababu mughriyat na fitan katika mujtama ni nyingi sana ni nyingi kiasi cha kuwa leo kama nilivyotaja jana imekuwa jambo la mtu kuingia kwenye uchafu wa zina ni sahali zaidi kuliko kuoa kwa hiyo atakikana muislamu haswa kijana amuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala amuhifadhi sana muombe sana Allah kuhifadhi usije ukaja ukateleza na ukiwa umezidiwa sana mfuate baba yako mfuate mama eh hii hadi iliyofika hii naona kidogo hapa kuna matatizo funga mwanangu kama bado uwezi funga mmewambia jana ile funga unaofunga som ambao atakana ukithirishe ni ufunge na upunguze nini kula usifunge mchana kisha ukageuza usiku kama mchana ukawa wala milo mitatu usiku iftaru ukaifanya kama ndiyo futuru kisha ghadaa ukaipeleka pia mbele kisha ukaika na asha wakati sahar la la hadha saum la yanfa'uk saum kama hii haikusaidii kwa sababu mwili wako uko vile vile wala vile vile unavyokula kama kawaida lakini umebadilisha tu mchana umeguza usiku lakini funga mchana usiku punguza kula zile nguvu zitafanya nini zitapungua zile nguvu zitapungua alafu ujiweke mbali kabisa na sehemu ambazo kuna fitani vile vitu vitakavyokuchochea wewe na kukuvutia katika uchafu jiweke mbali navyo wallahi waweza kusikia mambo ya ajabu sana subhanallah صلى الله العافية والسلام قال وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون مالك بن الحويرث رضي الله عنه من na في جانا walikwenda kwa صلى الله عليه وسلم kuchukua bai'a kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuonana na mtume sallallahu alaihi wasallam kutafuta ilmu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam qala fa aqamna indahu 20 layla tukakaa siku 20 yani takriban wiki wiki tatu wakakaa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam فظن أن أن اشتقنا أهلنا فظن النبي صلى الله عليه وسلم anna ahlana na hivi ndivyo ilivyo vijana bado vijana wanawake zao kule walipotoka Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona hao vijana bila shaka huu muda uliopita watakuwa watamani kurudi kwa wake zao watamani kurudi kwa wake zao kwa kuwazuia zaidi hapa waweza kuleta matatizo watamani kurudi وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه akatuuliza kuhusu wale tulioacha nyuma katika jamaa zetu tukamwambia ni mimi nimeoa na watoto nimeacha kule na wewe je na mimi pia niko na babangu na mama naishi kule na mke na watoto yani akajulia hali zao na wale jamaa zao walioacha nyuma قال مالك بن الحويرث وكان رفيقا رحيما عليه الصلاة والسلام نمتوم صلى الله عليه وسلم أليكوا مبول سامة تنا مني هروما مينجي وهروما سانا أنا هروما سانا فقال عليه الصلاة والسلام ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia rudini kwa jamaa zenu nendeni mkawafunze ilmu sababu wao washasoma sasa warudi kwao wakawafundishe na hivi ndivyo inavyotakikana na ndio daima tusisitiza kuwa mtu asome afanye bidii arudi kule alikotoka akawaelimishe wale aliyowaacha nyuma awape ilmu utafuta ilmu fanya bidii اجتهد في طلب العلم كيش كل يوم وندك سمش قال ومروهم موامرشين وامرشين خيري مكتازنا مبايا وصلوا كما رأيتموني أصلي نمصالي هو كما مدفوني ونميمي نكصالي سبب عبادة توقيفيه huwezi kufanya ibada isipokuwa namna ulivyomwona mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya ibada uitekeleze vile vile na hili jambo mtume sallallahu alaihi wasallam alilihimiza katika ibada nyingi tu katika haji akasema litakhudhu anni manasikakum hadha fi lhaji akawaamrisha masahaba wamwangalie wachukue matendo yake yao ya haji kutoka kwake سبحان الله يعني مع وضوح السنة سنة يكون واضح جدا utaona watu waenda katika ibada hizi za haji au umra au sala sallu lakini ukiziangalia hizi ibada ziko mbali sana na kufanana na ibada za mtume sallallahu alayhi wasallam mbali kabisa wefikiria arafa sehemu tukufu kama ile siku tukufu kama hii jamaa wabeba matari bana kutoka hapa wenda kupiga dufu katika uwanja wa wewe waona akili zao nzima wewe watu jamaa wapiga dufu hawakutosheka kuwaudhi waislamu katika kule walikotoka na bid'a na khurafat waenda kuzipeleka arafa في الموقف يضربون الطبول wapigwa huko kitwari huko na jamaa wakatika kulikweli kwenye joto cheza kulikweli sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah ala ni'mati alislam was-sunnah wal-aql as-salim yani ukiangalia watu wanaofanya ibada zao ovyo ovyo mtume sallallahu alaihi wasallam وصلوا كما رأيتموني أصلي صالي كما ولبنيون ميمي مصالي كما ملبنيون ميمي كسواني sasa kama mimi na wewe hatukumuona mtume sallallahu alaihi wasallam akiswali lakini sala yake masahaba wameieleza ni wajib juu yangu mimi na wewe kuisoma hii swala ni ipi hii swala ambayo ni lazima tuswali kama tulivyomuona mtume sallallahu alaihi wasallam akiswali iko vipi lazima uisome na wewe kama waishi maisha yako wewe hujawahi kuisoma swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam hakika wafanya makosa haiwezekani ukusoma kisha uifanya sawa sawa alafu ibada ya swala ndugu yangu yarejelea mara tano kwa siku khamsa marat kila siku في اليوم والليل خمس مرات ولا تتعلمها kisha juu yake uende kujifunza hii swala na wewe watakana uswali mara tano wallahi lau kama mmoja wao ataka kufungua kibanda tu kibanda tu cha kuuza matunda hafungui mpaka mwanzo afanye nini aulizie hapa biashara iko vipi nikifungua kibanda ikoje biashara je zile za kubakia huo mafanya nini nyinyi atawauliza wale wenye kuuza kibanda tu hicho cha tomato ama cha nini cha vitunguu auliza lakini kila siku amsujudia mula wake mara tano haulizi hii swala iko sawa je na swali kama alivyoswali mtume sallallahu alaihi wasallam au la na wewe ikiwa hukusoma utaswali vipi kama mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoswali na wewe hujaisoma swala haiwezekani hadha mustahili haiwezekani kuwa wewe uswali kama alivyosali mtume sallallahu alaihi wasallam wewe uswali kama babako ama ammi yako ama mjomba ama wale watu wa mtaani pale umeona wakiswali basi waswali kama wao lakini kama mtume sallallahu alaihi wasallam la waswali inna wajadna abana kadhalika yafalun yani umempata baba yako babu yako wako hivyo basi wewe enda hivyo makosa qala wa idha hadarat as-salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum kisha akawaambia na inapoingia wakati wa sala na aadhini mmoja wenu thumma liyaummakum akbarukum kisha awe imamu kati yenu nyinyi aliye mkubwa wenu katika nyinyi na hii ni mojawapo ya vile viegezo vinavyotizamwa katika kuwa imamu katika swala ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah mwanzo kabisa kinachotizamwa ni yule aliye na ujuzi zaidi wa kusoma kitabu cha Allah lakini hapo uongeze na mwenye kuifahamu fiqhi ya swala sababu leo tumepata vijana wengi mashaallah wamehifadhi Qur'ani lakini hiyo swala haijui chochote yani lau kama kwa mfano kutatokea jambo katika ile swala hajui aanze wapi je hii ni sujudu sahu hapa ama hii rakaa haihesabiwi yahesabiwa hajui arkani za swala nzipi wajibat za swala nzipi hajui mustahabati nzipi twende tu na wengi katika hao mtaona wakati wa ramadhani wasalisha tarawih sababu wamehifadhi Qur'an la tunasema kuwa katika Qur'an kwenye sala iliyo muhimu ni suratul Fatiha peke yake ile sura ya pili ni mustahabu kuisoma sura ya pili yapendekezwa kwa kwetu sisi ile swala yetu kuwa sahihi nyuma ya mtu ambaye iwaielewa ile swala ni aula zaidi kuliko kuswali nyuma ya mtu ambaye iwajua kile cha mustahabu kile lakini haielewi swala mwanielewa nafikiri nilichokizungumza kwa uh, kukitokea watu wawili mmoja ni alim bifiqi salah na wa pili ni hafidhul Qur'an lakini haijui swala hakuisoma swala na huyo amehifadhi pengine mpaka zalzala من الزلزلة إلى الناس ومفانه من نقدم نقدم العالم hapa atatangulizwa yule mwenye ilmu kwa sababu gani kwa sababu sisi hatuhitaji kile kisomo chake cha baada ya al-Fatiha huyo kama tunavyohitajia ufahamu wa ile swala na iswaliwe sawa sawa meeleweka hapa eh, muhimu sana ili lieleweke siye kuonekana mutlaqan moja kwa moja maadamu huyu yajua kuisoma Qur'an sawa sawa amehifadhi Qur'ani yote lakini haelewi chochote katika swala awe atatangulizwa yeye a ah, ah. haiendi hivyo nenda kasome haijatosha kuwa wewe ni hafidhul Qur'an nenda kasome sababu wengi katika watu hata kuna mmoja nakumbuka hapa tulimzungumza mmoja hizbi من الحزبيين kisha akatokea mmoja mtetezi asema jamani mtu ambiwa hana elimu na anahifadhi Qur'ani yote wako wengi tu wako wengi tu wamehifadhi Qur'ani yote hajui mtu kile anachokisoma maana yake nini hajui chochote anachokisoma wala hakimkeri msione ati hajui basi ha hajui na hakimkeri bimaana hajui wala habari hana aweza kusoma ile aya na vitendo vyake anamfanya vingine muulize madalil ala شرط الوقت في الصلاة عسيما يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض إيه إيه إيه وينك أنت na mwingine wale kuhifadhi kwambia dalili kwambia inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta aelewa somo huyu hajui تفوتي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا يفرق بين هذا وبين ويسألونك عن المحيض قل وآذن فاعتزل النساء في المحيض طيب حفظ ياك أنا فائدة كوب ويقول إن قلك وأنا فائدة كوب وأنك تفتع علمي لكن كيفاذي ياك بلا كتفتع علمي يكويليه لجو كيفاذي هي ختاري هي ختاري وتوليز وفتوى watu wakikuona usalisha salisha mashaallah na hukosei hifdh bil itqan na sauti yake mzuri mashaallah sasa bwana ilikuwa bwana mimi nina swali kisha katika ile swala kukatokea kadha wa kadha ah swala yako sahihi wewe au na haya kusema ajui sababu achukuliwa shekhe فهذه أمثلة مشرقة من رفقه عليه الصلاة والسلام وما أكثرها في حياته ni, ni mingi mifano ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuonyesha huruma yake وما أكثرها في حياته بل حياته كلها صلى الله عليه وسلم رفق وحلم وأنات بالي ميشاكي وتمتوم صلى الله عليه وسلم نهروما وقوله وحسن معاملة وجميل خلق نمعاملة واكل كون مزوري نتبيا جيما ولنختم هذا الحديث بكلام جامع لابن القيم رحمه الله إن شاء الله maneno ya Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi tutakuja kuyaeleza insha Allah katika kikao kitakachokuja naktafi bihadha alqadr wallahu ta'ala a'lam صلى الله ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا كنانا إلى أنفسنا طرفة عين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم الحمد لله رب العالمين